بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم ابن مجد الدين أبي البركات الإمام عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وآباءه وأجداده في لاميته حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنا أنزى كتاج اعتقادي أهل السنة والجماعة كوسيان السؤال لما صحابة وسباب كتك مسائل أنبائه وبخالف باب أهل الأهواء وخالف أهل السنة والجماعة ومخالف أهل الأهواء وخالف كتاب شاء الله سبحانه وتعالى زمت رواك صلى الله عليه وآله وسلم وكخالف نجي يا السلف الصالح وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تثبتيش اعتقادياك لاعتقاد أهل السنة والجماعة kwamba yeye katika itikadi anayoitakidi ni itikadi ile ile ahli sunnah wal jamaa ya kuwapenda masahaba ndio akasema hubbu sahabati kullihim li madhhabu kuwapenda masahaba wote kwangu mimi ndiyo madhhab hubu lsahabati kullihim kuwapenda masahaba wote li madhhabu kwangu mimi ndiyo madhhab kisha akahusisha akahusisha ahlul akasema wa lqurba na kuwapenda jamaa wa mtume ndugu wa mtume sallallahu alaihi wasallama biha kwa mawadda hayo kwa mapenzi hayo atawassalu ninajikurubisha kwa Allah wa mawaddatu qurba na kuwapenda qaraba wa mtume ndugu wa mtume sallallahu alaihi wasallama biha kwa mapenzi hayo atawassalu ni ya kujikurubisha kwa Allah najikurubisha kwa Allah kwa kuwapenda wao haya ni masala mawili tofauti lakini ameanza na suala la masahaba kisha akaja katika suala la ahlul bait tutaanza na suala hili aliloanza nalo suala la masahaba kwanza ni kuhusiana na sahaba ni nani as-sahabi sababu as-sahaba ni jamu na as-sahabi ni mmoja ni kina nani wa sahaba wanawachuoni wametoa ibara tofauti tofauti lakini takriban zote zinalenga mahali pamoja na taarifu ambayo ni mukhtar iliyo wazi iliyochaguliwa na wengi katika wanawachuoni waliokuja baada al-Hafidh ni ile aliyotaja al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Nuzha pia katika al-Isaba al-Imam al-Hafidh أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى صاحب الفتح من فتح الباري أنا كتاب مصطلح الحديث كان شيء نزهة النظر ambayo ni sharhi ya kitabu chake alichokiita Nukhbatul Fikr anasema kuhusiana na taarifu ya sahaba kwamba ni man laqiya nabiyya man laqiya man laqiya nabiyya sallallahu alayhi wasallama mu'minan bih sahaba ni yule aliyekutana na mtume sallallahu alayhi wasallama hali ya kuwa ni mwenye kumwamini mtume من لقي النبي صلى الله عليه وآله wasallam mu'minan bih yule ambaye amekutana na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama hali ya kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam wa mata ala alislami na akafa kwenye uislamu akafa hali ya kuwa ni muislamu kadhalika imekuja ibara nyingine wamata mata ala dhalika na akafa juu ya imani hiyo ya kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam pia akasema akaweka kama tambihi pale itiradhi jumla itiradhia akaleta akasema walau takhallalat riddatun fi lasahi walau takhallalat riddatun fil asahi ijapo ukiingia katikati turitaddi katika kauli iliyo asah iliyokuwa sahihi zaidi kwa sababu kuna ikhtilafu je mathalan ikitokea mtu alimwamini mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kisha ikatokea wakati akaritaddi kabla ya kufa kwake akarudi tena katika uislamu je usahaba atakuwa ameupoteza yani mathalan na watu walimwamini mtume sallallahu alaihi wasallama katika uhai wake wakaishi naye alipokufa mtume sallallahu alaihi wasallam kuna makabila yaliritaji kama tutakavyoeleza katika hawa waliortadi baada ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam wako ambao walimuona yeye kwa masahaba sasa wakaritaji wakaingia kwenye ukafiri lakini wengine Allah tabaraka wa taala katika, katika hao akawaneemesha wakarudi tena katika Uislamu na wengine walikufa na kufuru yao wakafa ni murtadun. sasa hawa waliorudi kwenye Uislamu kwa mara nyingine ambapo hapo nyuma walikuwa masahaba na Mtume swalla sallam ameshakufa wao wakatoka katika Uislamu sasa wamerudi tena katika Uislamu mtume hayupo je ule usahaba wao utarudi tena watahesabika ni masahaba kuna ikhtilafu baina ya ahli ilmi qauli asah ni kwamba hao pia nao ni masahaba kwa sababu tauba inayavunja yaliyotangulia tauba inavunja yote yaliyotangulia yaliyopita hapo nyuma kwa hiyo katika asah kuonyesha ya kwamba kuna ikhtilafu kwa hiyo kwa taarifu hii yoyote ambaye hakukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam hata kama alikuwa ni muumini kwa wakati ule hatoitwa sahaba wapo watu wa aina hiyo miongoni mwa hao ni an-najashi رحمه الله تعالى النجاشي كان رجلا صالحا وملكا عادلا alikuwa ni mtu mwema mfalme mwadilifu alimwamini mtume sallallahu alaihi wasallam mfalme wa Habasha lakini hakuwahi kukutana na mtume sal sallallahu alaihi wa sallam kwayo yeye siyo sahabi ile sharafu ya suhba ya kusuhubiana mtume sala alaihi wasallam anapokutana naye hiyo yeye hakuipata pata sharafu ya imani katika wakati huo miongoni mwa hao ni Uwais bin qarani ni mtu kutoka pande za Yaman wenzake walisilimu wakaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallama lakini yeye hakuweza kuja kwa sababu mama yake alikuwa ni mtu mzima na yeye alikuwa akimtazama na kumuuguza kwa mzee sana mtume sallallahu alaihi wasallam akapata habari zake akaelezea fadhila zake na akawataka watu kutarewa wamtake yeye awaombee dua kwa sababu ya fadhila alizonazo huyu pia hakuwahi kukutana na mtume sallallahu alaihi wasallam lakini alikuwa ni muumini katika wakati huo bali kuna wengine wametoka walikotoka mpaka wafika Madina waingia katika mji wa Madina ndio siku waliokufa mtume sallallahu alaihi wasallam Suala la kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na hali ya kuwa wewe ni mfuasi wake si jambo dogo, ukamwona kwamba huyu ndio rasulu rabbil alamin, kwa kukutana naye na hali ya kuwa wewe ni mu'min, si jambo dogo, ni sharaf ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa watu maalum. Sasa sahaba ni yule ambaye amekutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa ni mu'min. Kwa hiyo yoyote ambaye amemwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hakukutana naye laisa bisahabi hivyo hivyo yule ambaye alikutana na mtume sallallahu alaihi sallam lakini hakuwa mu'min hakuwa mu'min huyo pia si sahaba na kwa taarifu hii watatoka washirikina wote kina Abu Lahabi kina Abu Jahali na wengineo kwa sababu matu ala al-kufri hawakuwa ni mu'minun kadhalika watatoka wanafiki wote hata kama kilafdhi na, ki, na, na, na kilugha itakuwa wao neno sahaba limewaenea lakini kwa istilahi wao si masahaba kwa istilahi wao si masahaba kwa sababu wao walikutana na mtume sala wasallam hali ya kuwa wao ni wenye kumkufuru mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kina Abdullah bin Ubay bin Salul na kundi lake hawa si katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa ufupi ni kwamba katika wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam kulikuwa na makundi matatu hasa Madina kulikuwa na mushrikun makafiri wenye kudhihirisha kufuru yao na kulikuwa na wanafiki makafiri wenye kuficha kufuru yao na kudhihirisha uislamu lakini pia kulikuwa na waumini sahaba. Kwa hiyo makundi haya mawili yote hayaonja sharafu ya suhba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu watu hawa waliishi pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam na walikutana naye, lakini hawakumwamini. Kundi la nne ni hili kundi la watu wachache ambao tulitaja kwa sababu ni watu wanadhibitika ambao wameishi katika zama za mtume swalla sallam hali ya kuwa ni waumini lakini hawakukutana naye wanaitwa almukhadhramun almukhadhramun mukhadhram ina maana mbili katika vitabu ikitajwa katika lugha za kielimu Mukhadram ana maana ya mtu aliyeishi katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ameamini lakini wengi kana mtume sallallahu alaihi wasallam huyo ni mukhadharam lakini pia maana nyingine mukhadharam inakusudiwa ni mtu ambaye ameishi katika jahilia kisha akaishi katika Uislamu baada ya hapo kama hasanu bin Thabit radhiallahu anhu aliishi katika jahilia miaka 60 kisha akasilimu akaishi katika Uislamu miaka 60 ameishi kwenye jahilia miaka 60 kisha akasilimu akaishi katika Uislamu miaka 60 Hassan ibn Thabit shairu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam mtu wa aina hii ambaye ameishi vipindi viwili kama hivi anaitwa mukhadharam pia kwa hiyo sahaba ni kila aliyekutana na mtume sallallahu alayhi wasallam hali ya kuwa ni mwenye kumwamini mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam tena akafa katika imani hiyo hali ya kuwa ni muislamu hapa kipengele hiki kitawatoa wale wote waliokufa baada ya kuritadi kuna watu waliritadi waliamini alafu wakaritadi wakafa kwenye ridda yao hao pia si masahaba walau takhallalat riddatun fi al-asahih kwa hiyo ni taarifu ya sahaba masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wana fadhila nyingi sana na kuna ayati huwa sisi tunazikariri kutoka kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kuthibitisha fadla na ubora walionao masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa kuwa hizi ni aya za Allah tabaraka wa taala kwenye kitabu chake hazitafutika zitaendelea kuweko na sisi tunatakiwa tuzikariri kuzisoma kwa watu hasa pale ambapo kutakithiri au kutajitokeza dhahira ya watu kuwatusi na kuwasema vibaya masahaba natakiwa hizi aya zikaririwe kila mara kila mara kila mara kila mara ili watu wajue nini inatueleza Qur'an Qur'ani inavyowatazama masahaba inawatazama kwa mtazamo wa ubora kuna ayati nyingi tutazitaja baadhi ya aya hizo miongoni mwa hizo ni aya mia moja ya suratu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 kwa daraja waliokuwa nayo ikawa ni fadhila kwa waliokuja nyuma kwamba ikiwa hawa waliokuja nyuma baada yao watafuata mwenendo wa watu hawa basi watastahiki kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema walladhina tabauhum biihsani na wale ambao wamewafuatia wao kwa wema wamewafuata wao kwa wema yani wakafuata mwenendo wao wakapita njia yao ukitazama maneno haya utaona ya kwamba hata sisi yanatuhusu tukitaka kupata hizi radhi za Allah tabaraka wa taala na janna na kupata pepo ni lazima tufuate mwenendo wa as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar lazima kwa sababu kinyume chake yani tukikengeuka tukaacha mfumo wao na njia yao tutaingia kwenye matatizo na hizo radhi za Allah tabaraka wa taala tutazipata kwa hiyo tukitaka kupata radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala tuwe ni katika wale ambao walladhina tabauhum biihsani haya ni makundi matatu kundi la as alawaluna min almuhajirin na kundi la ansar makundi haya pia Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja katika suratul hashr katika aya ya 8 aya ya 9 na aya ya 10 pale alipokuwa akielezea Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana na mali ya fai mgawanyo wake kwamba mgawanyo huu wa fai yani ngawira mali iliyopatwa na waislamu katika vita bila ya kupigana vita makafiri wamekimbia wameacha mali yao waislamu wakaichukua mali ile mgao umeelezwa ndani ya Qur'an katika suratul hashr kuanzia aya ya 8 sasa katika aya hii ya nane pamoja na kwamba kuelezewa mgao lakini masahaba na watu waliokuwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam na waliokuja baada yao wamegawanywa katika makundi makuu matatu للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم anasema Allah subhanahu wa ta'ala watapata wale mafakiri wa kimuhajirina ambao ukhriju min diyarihim walitolewa kwenye nyumba zao kwenye miji yao wa amwalihim wakapokonywa mali zao yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wakawa wanatafuta fadhila za Allah na radhi watu wametolewa kwenye miji yao na wakakubali kutoka wakaihama miji walikuwa na masalihi yao biashara zao na mambo yao wakaziacha yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana si jambo jingine wametoka wakaacha kila kitu chao wakaacha familia zao wakawaacha ndugu zao na jamaa zao na marafiki zao wakaacha nyumba zao walizozijenga na biashara zao walizokuwa wamewekeza wakaondoka wakaacha kila kitu wakahamia Madina kumfuata Mtume llahu alehi wasallam yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana watu hawa walikuwa wanatafuta fadhila kutoka kwa Allah tabaraka wa taala na radhi, hakuna kitu kingine kilichowatoa. Hawakuwa na fikra kwamba huko Madina kutakuwa na dola na kutakuwa na ufalme. Kwa hiyo Abubakar aliona kwamba wacha mimi niondoke hapa, niache kila kitu changu, kwa sababu nikifika Madina Mtume sala salam akifa, mimi nitatawala baada yake au Umar au Uthman. La yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wanatafuta fadla kutoka kwa Allah na radhi atakayezungumza kinyume na hivi ilivyosema Qur'an basi huyo ni kadhabu dajjal mrongo anapingana na Qur'an Qur'an inatuthibitishia kwamba watu hawa walitoka yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana na isitoshe wayansuruna Allah wa rasula na umetoka vile vile kwa lengo la kuwa wanamnusuru Allah na mtume wake lengo lao ni kwenda kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumnusuru mtume wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah atatuthibitishia kwenye Qur'ani anatuambia ulaika humus sadiqun hao ni wakweli yani wasfu as-sidq ni lazimu fihim wasifu wa ukweli ni wenye kuwalazimu wao ukweli katika imani imani zao hazina hazina utata Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndiye alimu bidhati sudur ni mjuzi wa aliyomo ndani ya nyoyo za watu anamjua ni nani mkweli na ni muongo anatwambia hili kundi la muhajiruna hili lililotoka katika miji yao wakaacha mali zao hawa amewajua kwamba ilikuwa lengo lao ni kutafuta fadhila za Allah na radhi na lengo lao pia ni kuinusuru dini ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam na hawa ni watu wa kweli atakitwambia kinyume na hivi kwamba hawa walikuwa na tamaa za kidunia hawa walikuwa wanataka mali hawa walitaka kupiga vita kuuharibu Uislamu au hawa walikuwa watafuta vyeo au hawa si wa kweli walikuwa ni wanafiki basi faqad kadhab waftara ala Allah alkadhib amesema uongo na amemzulia Allah tabaraka wa taala uongo na anapingana na Allah aliyewaumba kisha akasema pia Allah katika nyingine walladhina tabawau dara na wale ambao wameuchagua mji wa Madina huwa ndio makazi yani makazi yao yakawa ni mji wa Madina wameamua kufanya hivyo والإيمان لو إسلام كون ديو إيمان وهو متقوى هيلو أنا سمع الله تبارك وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم لولي أنباء ومتقوى مدينة كون ديو إنجي لا إيمان وإسلام كون ديو إيمان قبل ياو يحبون من هاجر إليهم wanawapenda wale waliohama kwao wanawapenda wale wahamiaji waliohamia katika mji wao yani hawa watu wa Madina ambao ni wakazi wa Madina walishachagua kwamba Madina ndio mahali pao na wakaukubali Uislamu hawa yuhibbuna man hajara ilayhi wanawapenda wale waliohamia kwao wahamiaji almuhajirun waliotoka Makka kuja Madina hawa ansari wanawapenda hawa muhajirun yuhibbuna man hajara ilayhim wanawapenda wale waliohamia kwao wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu Allah subhanahu wa ta'ala anathibitisha jambo jingine kubwa kabisa katika vifua vya ansar anasema wala yajiduna na wala hawapati fi sudurihim katika vifua vyao hajatan mimma utu na wala hawapati katika nyoyo zao husda kwa walichopewa hajatan husda wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu na wala hawapati katika nyoyo zao husda kwa walichopewa haja hiyo kwa maana ya husda wasikii uhasidi wowote kwamba fulani mbona kapata kitu fulani mbona Abdurrahman bin Auf kashaanza kupata mali na yeye ni mgeni hapa wao hawapati husda yoyote hawaoni uhasidi katika nyoyo zao nyoyo zao zimesalimika kabisa wayuthiruna asema wayuthiruna ala anfusihim na wanawapendelea kuliko nafsi zao walau kana bihim khasasa ijapokuwa uko kwao uhitaji walau kana bihim khasasa ijapokuwa uko kwao wao uhitaji yani wao wanahitajia na wao pia vile vile ufakiri upo kwao baadhi yao wanahitaji lakini hawawafanyii hasidi wenzao hilo ni jambo la kwanza maana mara nyingi katika tabia za kibinadamu zilivyo watu wengi walivyo wanapokuwa katika mji fulani au wanapokuwa katika mahali fulani, mara nyingi wale watu wa mji ule wao wenyewe wanakuwa hawana maendeleo ya hivyo, kwa sababu ya mazoea yao wanavyoishi. Wakishakuja wageni, wageni wanaweza kuchangamsha pale mahali, wakafanya biashara, wakafanya hivi, mara wanapata maendeleo wale wenyeji. Mara nyingi, sizungumzii mji mmoja au mji fulani, mara nyingi wenyeji wanakuwa na vinyongo na uhasidi kwa wageni wao, na mara nyingine wakapanga hujuma na njama mbaya dhidi ya wageni walioingia hapa. Kila mahali, ukienda Ulaya, ukija Afrika, ukienda Asia, ukienda wapi, kila utakapokwenda, haya mambo yapo. Wanabaguliwa watu hawa wageni tu, wanakuwa na husda kuwafanyia wale wahamiaji kila mahali utakapokwenda. Sema watu wanatofautiana tu katika kuzidhihirisha zile husda zao au kuzificha. Wengine washindo wanazidhihirisha wazi kila jambo baya hilo la mgeni na kila jambo zuri hilo la mwenyewe. Kuna watu wanaishi maisha hayo ya namna hiyo. Sasa Ansar hawakuwa na tabia hiyo dhidi ya muhajiri, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma na wala hawapati katika nyoyo zao uhasidi wowote katika vile walivyopewa mimma katika vile ambavyo utu wamepewa sio walitoa wao wakawapa la vile walivyopewa na Allah tabaraka wa taala wayuthiruna ala anfusihim ni tabia nyingine kubwa zaidi na wanawapendelea wao sasa kuliko nafsi zao walau kana bihim khasasatu ijapo ukiwa ijapo ukiwa kuko katika kwa wao kuhitajia wao wenyewe wanahitajia lakini yuko tayari atoe chake ampe mwenzake ampe mgeni wake kama ni chakula atatoa nyumbani kwake ampe mgeni asifu wametoa vitu vingi ansari wa Madina kuwapa muhajirun tabia ambayo haijawahi kutokea katika ulimwengu hali hii haijawahi kutokea katika ulimwengu imetokea kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam baina ya muhajirin na ansar kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema waman yuqa shuhha nafsi na yoyote atakayekingwa na ubakhili wa nafsi yake kwa sababu kufanya hivyo ni kukingwa na ubakhili wa nafsi yani Qur'ani inatuthibitishia kwamba hiyo tabia ya kuwapendelea watu zaidi kuliko unapojipendelea wewe hiyo ni tabia ya kukingwa na ubakhili ni tabia anayesifika nayo ni mtu aliyekingwa na ubakhili wa nafsi sasa waman yuqa shuha nafsi na yoyote atakayekingwa na ubakhili wa nafsi yake faulaika humul muflihun hao ndio waliofaulu kwa hiyo hawa ni watu waliofaulu kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kupiga kundi la tatu ambalo sasa hili litatuhusu na sisi kama tutakuwa tuna sifa hii walladhina ja'u min ba'dihi na wale ambao wamekuja baada yao يقولون ونسيما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان تبيا ياو وسيما ewe mola wetu tusamehe sisi na wale ndugu zetu waliotutangulia katika imani tusamehe sisi na ndugu zetu waliotutangulia katika imani wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu wala usijalie katika nyoyo zetu undani kwa wale ambao wameamini alikuwa tukawa sisi tuna vitu katika nafsi zetu na vifundo usijalie sisi kuwa na vifundo na hikdi kuwafanyia wale ambao wameamini rabbana innaka raufur rahim ewe mola wetu hakika wewe ni mpole mno mwenye huruma mno kwa hizi ni tabaka tatu almuhajirun walansar walladhina ja'u min ba'dihim السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ittiba'uhum bil ihsan moja katika sifa za wenye kuwafuatia hawa kwa wema ni kuwa na imani kama imani yao lakini pia kuwaombea maghfira na rahma na kuwasafishia nia ikawa kauli yako wewe ni kuwaombea msamaha na kuwaombea rahma hawa watu bora lakini pia kusafisha moyo wako usiwe na kifundo dhidi yao pia vile vile Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani alipokuwa akitaja sifa zao katika suratul Fath ambayo ni aya mwisho aya 29 akasema subhanahu wa ta'ala Muhammadur Rasulullah yeye Muhammad ni mtume wa Allah walladhina ma'ahu na wale ambao wako pamoja na yeye watu waliojumuika nao mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba zake ashiddau ala alkuffari ni wakali wasusuavu no dhidi ya makafiri ruhamau bainahum ni wenye kuhurumiana baina yao hiyo ndiyo sifa yao hiyo ndiyo sifa wasifu wao al wasifu wao ulioenea na wasifu wao kwa ujumla maneno haya hayamaanishi kwamba Eh, hali ikiwa namna hiyo basi mtu hatagombana na mkewe nyumbani manake wote masahaba huyu sahabi na huyu sahabia yatokea ugomvi baina yao kawaida kisika si katika sababu si katika sababu za kiimani yani mambo ya kawaida ya kibinadamu huyo akoruzana na mke wake amepokewa mambo kama hayo kwa afadhil kwa watu bora kabisa yametokea hayo kwa watu bora kabisa kwa maana kwamba sahaba na sahaba mwenzake ni mume na mke wamekusana, au mtu na jirani yake jirani yake katika shamba au jirani yake kwenye nyumba wamekosana Mtume sala salam anawahukumu baina yao mtu na ndugu yake haya yametokea huyu kapigana na huyu lakini ule wasifu wa ujumla wa kwamba hawa ni wenye kuhurumiana haujawavuka kwa sababu kuna jamii ambazo hazina huruma baina yao kazi yao wao kufurahikiana juu ya mabaya ya wenzao kufurahia ubaya ule mtu fulani bali mtu anakwenda mbio kufanya makri kuhakikisha kwamba fulani anafikwa na jambo baya kuna jamii ziko hivyo na ndio jambo hilo liloenea zaidi ili ukipata jambo baya jambo la kukuumiza apate kukucheka shamata sasa hawa hawakuwa namna hiyo wao walikuwa ni ashiddau ala lkufari alafu ruhamau bainahum ndio wasfu wao ni wakali wasusuavu dhidi ya makufar na ni wenye huruma baina yao wanahurumiana baina yao tarahum utawaona wao rukaa wakirukuu sujada wakisujudu kwa pamoja nini kinachowasukuma katika hilo yabtaghuna Allah anarudia tena katika aya hii tena yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana kama alivyosema kule katika al yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wanatafuta fadla kutoka kwa Allah na radhi simahum fi wujuhihim alama zao ziko katika nyuso zao min athari sujud kutokana na alama za sujud nuru ya iman yatalala fi wujuhihim ile nuru ya iman inatoa nuru katika nyuso zao alama za imani na athari ya sala inaonekana katika nyuso zao min athari sujud dhalika mathaluhum fi at-taurah dhalika mathaluhum fi at-taurah huo ndio wasifu wao katika Taurat hivyo ndivyo walivyosifiwa Allah subhanahu wa ta'ala katika Taurati aliyompa Musa alayhi salatu wassalam wametajwa wafuasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sifa hizi kwamba ni ashiddau ala lkufari ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim sifa hizi zilizoelezwa na Qur'an zimetajwa ndani ya Taurah kama ukizitafuta ikawa hukuziona basi ujue kina Paulo wameziondosha lakini hivi ndivyo walivyotajwa kwenye Taurati dhalika mathaluhum fi taurat huo ndio wasifu wao katika Taurati na katika Injili Allah tabaraka wa taala anasema wa mathaluhum fi injili na mfano wao katika Injili kasari'in ni kama vile mmea akhraja shatahu uliotoa mashuke yake faazarahu ukautia nguvu mmea huu fastaghlaba ukawa mzito fastawa ukalingana sawa sawa ala suqi juu ya kigogo chake ni mmea ambao umestawi vizuri juu ya kigogo chake yujibu zurra mmea huo unampendezesha mkulima wale wakulima hufurahishwa na mmea wa aina hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema amepiga mifano hii liyaghidha bihimul lkufar liyaghidha bihimul kuffar ili awatie chuki kwa hao masahaba wa mtume sallallahu alaihi makafiri amewataja hivyo ili wakisoma habari zao wapate chuki wapate hasira lghaidh liyaghidha bihimul kuffar wao ukiona kwamba zinatajwa habari njema za masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف na wengineo katika wanaotajwa katika sahaba wa mtume صلى الله عليه وسلم ikawa wewe una chuki na wao fahamu kwamba wasfu wa kufru unakugusa liyaghidha bihim al-kuffar وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم amewaahidi Allah wale ambao wameamini na wakatenda amali njema katika jinsi yao katika hao masahaba maghfiratan wa ajran adhima amewaahidi msamaha na malipo makubwa hiyo ndiyo sifa yao na hivyo ndivyo walivyoahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na min iliyokuja hapa ni min ya bayanu jins na siyo min ya tabiid amewaahidi wote kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'ani katika kueleza wasifu wao kwamba namna walivyo watu hawa hata baada ya kuondoka mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuambia katika Qur'ani katika suratul Maidah يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه enyi ambao wameamini yeyote atakayeritaji miongoni mwenu nyinyi kuiacha dini yake fasaufa yati llahu biqaumin basi punde atawaleta allah tabaraka wa taala watu ambao yuhibuhum wayuhibuna anawapenda wao na wao wanampenda yeye watu ambao ni adhillatin ala lmuminin ni wanyonge wapole marahimu kwa waumini a'izzatin ala lkafirin ni wenye nguvu dhidi ya makafiri yujahiduna fi sabili llah watakaopigania jihadi njia ya Allah la, wala yakhafuna lawmata la'ib na wala hawataogopa lawama za mwenye kulaumu hawaogopi lawama ya mwenye kulaumu dhalika fadlu llahi yutihi man yasha, hiyo ni fadla ya Allah humpa anayemtaka. Wallahu wasi'un alim, na Allah tabaraka wa taala ni mkunjufu wa fadla, tena ni mjuzi mno. Aya hii inaonyesha fadhila zao, kwa sababu haya yaliyokuwa yametajwa yametokea baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baadhi ya makabila ya Waarabu yalirtadi katika miji mbalimbali kuna watu wa sehemu za najdi walirtadi kuna watu wa sehemu za Oman walirtadi kuna watu wa sehemu za Yemen walirtadi katika miji mbalimbali walirtadi wakati wa Uislamu Muhammad kashakufa nini bwana wakartaddi wakaacha wakarudi kwenye dini zao Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu baada ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, kuwa, ya kupewa kiapo cha utiifu jambo la kwanza katika mambo aliyoyasimamia alilitoa jeshi la Usama ibn Zaid akalipeleka kule ambapo aliamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam aliende pia akatoa jeshi jingine akalipeleka katika baadhi ya miji miongoni mwa hao ni watu waliokwenda aliyamama mahali alipokuwa bwana mmoja akiitwa Musailimatu al-Kadhdhab, yani wasfu al lazimu fihi, wasifu wa, wa, wa urongo ni wenye kumlazimu yeye Musailimatu al-Kadhdhab min Bani Hanifa. Akapeleka jeshi na sehemu nyinginezo, pakapiganwa katika sehemu za Al-Yamama vita vikali kama vita vya Hadiqatul Maut. Kuna masahaba wengi walikufa pale na wengi katika wao pia walikuwepo maquraa na wasomaji wengi wa Qur'an waliuawa katika vita vile lakini katika vita vile vile pia aliuawa huyo Musailimatul Kadhab na wengi katika makafiri waliokuwa wameritadi walikuwa waislamu walafu wakatoka katika uislamu wakauawa wengi na wengine wakarudi kwenye uislamu sasa Allah tabaraka wa taala anawaambia watu enyi ambao wameamini yoyote atakayeritaji miongoni mwenu nyinyi akaiacha dini yake basi punde atawaleta Allah tabaraka wa taala watu ambao anawapenda wao na wao wanampenda yeye tukio hili lilitokea baada ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam na alilisimamia alikuwa ni Abu Bakar historia haitafutika katika hili aya imeteremka katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu hakuna aya nyingine iliyokuja baada ya kifo kwake lakini tawili yake na tafsiri yake ilikuja katika zama za Abu Bakr qitalu lmurtaddin ilitokea katika zama za Abu Bakr sasa ajabu na jambo la watu wa batil na ahlul ahwa kuwafanya wale waliosimama kidete kuwapiga murtaddun kuwafanya wao ndio murtaddun ili jambo la ajabu kabisa atatuhumiwa Abu Bakr kwamba ni murtad Umar murtad Uthmani murtad na wao ndio waliosimama kidete kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wakawapiga murtaduna wa kweli na wenye kudai utume wakauawa baadhi yao na wengine wakarejea katika Uislamu falyuadhdhi almuadhdhin baada ya kuzitaja baadhi ya aya zinazotuonyesha na kutufahamisha fadhila na ubora walionao masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa pia kuna ahadithi za mtume sala salama nyingi lakini moja katika hadithi hizo ni ile hadithi aliyopokea al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kutoka kwa sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pale aliposema amesema mtume sallallahu alayhi wasallam khairun nasi qarni bora ya watu ni wale waliokuwa katika karne yangu thumma alladhina yalunahum kisha wale ambao wanawafuatia wao wanawaandamia wao wanawafuatia wao thumma alladhina yalunahum kisha wale ambao wanawaandamia wao kwa hiyo karne ya mtume sallallahu alayhi wasallam kisha karne inayofuatia kisha karne inayofuatia ah, maelezo kuhusiana na karne wametofautiana wanawachuoni kuhusu maana ya alqarn kuna ambao wanazingatia kwamba karne moja ni ile jail generation kizazi kizazi cha masahaba kizazi cha tabi'in kizazi cha atba'u tabi'in ndio maana ya qarn wengine wakahadidi miaka 40 wengine wakahadidi miaka 60 wengine wakahadidi miaka 100 na wengine zaidi ya hapo lakini hapa muradi wa karni ni kizazi kile kizazi kilichoasi zama za mtume sallallahu alaihi wasallam waliokutana naye wakamuamini hawa ndio watu bora kisha kizazi kinachofuatia ambacho hakikumuona mtume sallallahu alaihi wasallam lakini wamewaona wale waliomuona mtume sallallahu alaihi wasallam wamewadiriki masahaba kisha kizazi kingine kinachofuatia ambacho hakikuwaona masahaba kimewaona waliowaona masahaba bila shaka hawa ndio watu bora kwa hiyo haya ni maneno ya mtume sallallahu llahu wa alihi wasallam kwa anasema hubu sahabati kullihim li madhhab, kuwapenda masahaba wote kwangu mimi ndiyo madhhab. Na katika mambo, katika moja ya namna ya kuwapenda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kuwapenda wao ni imani, yani baada ya kujua fadhila zao, lakini pia ujue kwamba kinachotuvutia sisi ili kuwapenda masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni vile walivyokuwa wao ni wapokezi wa dini waliopokea imani dini alafu wakaitawanya katika miji mpaka ikatufikia sisi dini hii ikafika kwenye vizazi vilivyofuatia baada yao kwa kuwapenda wao ni kwa sababu ya imani na limamu tahawi rahimahullahu taala anatuambia katika kitabu chake wanuhibu ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wala nufritu fi hubbi ahadin minhum na sisi tunawapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wala hatuvuki mpaka katika kumpenda yoyote katika wao wala natabarra'u min ahadin minhum wala hatujitakasi hatujitengi hatumchukii yoyote katika wao hatufanyi ghulu katika kuwapenda wala hatu hatupunguzi ile haki yao ya kuwapenda ikafikia hadi ya kuwasema vibaya na kuwachukia maneno haya yanakuwa ni dhidi ya makhawarij wakiwemo maibadhi katika baadhi ya masahaba kwa sababu wanafanya baraa kwa Ali wanafanya baraa kwa Uthman na wengineo katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika kina Muawiya na wengineo na mashia wao wanatabara na wote ila Ali bin Abi Talib na Fatima na kizazi chake radhiallahu ta'ala anhum kadhalika na baadhi ya masahaba kama vile Ammar bin Yasir na wengineo wamejichagulia baadhi ya masahaba kina Abu Dharr kina Miqdad kina Aswad na wengineo hao wanawapenda na kuwataja kwa uzuri wengine wote waliobakia ukisoma vitabu vyao ni laana laana tunalaaniwa wote murtaduna wote munafiquna jarima hii ni jarima ya hali ya juu ah tuyaache kwanza lakini wala yatabarra'u min ahadin minhum wanubghidhu man yubghidhuhum, na sisi tutamchukia, tunamchukia yule anayewachukia hao masahaba. Wanubghidhu man yubghidhuhum, na tutamchukia yule anayewachukia masahaba. Wa bighairi lkhairi yadhkuruhum, na pasi na kheri, bila ya kheri, bila ya kheri akawa anawataja, anawataja kwa ubaya. Nadhani katika baadhi ya nusakh, wa lhaqi, pasi na haki akawa anawataja, akawataja kwa ubaya وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير na sisi hatuwataji wao masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ila kwa khairi wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan na kuwapenda wao masahaba ni dini na ndiyo imani na ndiyo ihsan wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan na kuwachukia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama ni ukafiri ni unafiki ni uasi haya maneno ni maneno mazito ambayo ahlu sunnah wal jamaa wamejenga itikadi yao juu ya masahaba wa mtume katika hili ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان هذا منين يا الإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه كذلك inatakikana katika kuwapenda masahaba ni alkafu amma shajara baina sahaba ni mtu kujizuia kuyazungumza yale ambao ambayo yametokea katika ugomvi uliogombana masahaba radhiallahu ta'ala anhum ajma'in kutaka kuingilia ingilia maneno kama hayo na kuzungumza ukazungumza kwa, kwa, kwa, kwa lugha ya chuki bila kuhakiki mambo wajiingiza mwenyewe katika matatizo na imamu al-Qahtani rahimahullahu ta'ala katika dunia yake akazungumza maneno mazuri kabisa akasema da ma jara baina as fi al-wagha bisuyufihim yawma altaqa al achana na yale yaliyojiri baina ya masahaba katika vita wakapigana kwa panga zao siku ilipokutana makundi mawili faqatiluhum minhum wa qatiluhum lahum wa kilahuma fil marhumani yule muuliwa wao katika wao na yule muuaji wao katika wao wakilahuma fi lhashri marhumani wote hao katika siku ya ufufuo ni wenye kurehemewa wallahu wallahu yawmal hashri yanzi'u kullama tahwi suduruhum min al Allah subhanahu wa ta'ala ataondosha atanyofoa katika siku ya kufufuliwa siku ya kukusanywa kutoka kwenye vifua yale ambayo yamekusanywa na vifua vyao katika mifundo Allah subhanahu wa ta'ala ataondosha ile mifundo baina yao kama anavyotueleza katika Qur'ani wanaza'na ama fi sudurihim min ghillin ikhwana na tutaondosha yale yaliyomo katika vifua vyao miongoni mwa dhili chuki na mifundo na watakuwa ni ndugu Kwa دع ما جرى بين الصحابة في الوغاء بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغال تحوي صدورهم من الأضغال jambo jingine katika alama za kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni kutetea au kusimama kukataza yani kusimamia jambo la kukataza kutukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika alama ya kwamba wewe unawapenda sasa watu hawa hutakubali watukane wala hutawaunga mkono wanaowatukana masahaba hata siku moja kwa sababu katika alama za imani ni kuwapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam watu waliosifiwa na Qur'an kwamba yuhibbuhum wa yuhibbuna watu waliosifiwa na Qur'ani kwamba ni ashiddau ala alkufari ruhamau bainahum tarahum ruk'a sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana watu waliosifiwa kwa sifa nzuri nzuri ndani ya Qur'an wamesifiwa kwa sifa za imani watu hawa kuwapenda ni wajibu na yoyote atakayewataja kwa ubaya au kuwasema kwa ubaya anatakiwa abughudhiwe kama alivyosema alimamu imam al-Tahawi wa man yubghidhuhum wa bighairi al yadhkuruhum sisi tutawachukia wanaowachukia hao masahaba na ikawa wanawataja wao pasi si, wanawataja katika kuwataja wao hawataji kwa kheri watu hao wanatakiwa wachukiwe lakini jambo la ajabu hii leo kuna watu hujidai kwamba wao ni ahlusunna sunna lakini wakawa wanawapenda wenye kuwatusi masahaba bali wanawatetea kwamba hawa hawatukani sio hawa mimi sijawasikia si kwamba hawaja wasikia wakiwatukana masahaba bali wana maslahi wa ila vitabu vyao wanavyovitawaja wachilia mbali hivyo vya Kiarabu au vya Kiindi au vya Kiingereza vya Kiswahili vitabu vya Kiswahili vimeandikwa na taasisi zao na vitawanywa ndani yake kuna matusi na uongo kuwazulia uongo na kuwatweza masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam lakini wao wanawapigia kifua na kuwa kinga na kuonyesha kwamba hawana matatizo haya kwa hiyo waislamu wakubalini hapo kwa nini kwa sababu wao wanapata maslahi ndani yake hawa ni watu waovu sana lakini as-salafu rahimahullahu ta'ala wao wanaona kwamba jambo la kuwatusi na kuwasema vibaya masahaba yani tangu enzi hizo as-salaf الإمام مالك الإمام الشافعي أبو حنيفة كن أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى كن أوزاعي ناوين جنيه تانقه زمان كن أبو زرعة الرازي كن أبو حاتم الرازي كن الدار قطني كن البيهقي كن الحاكم ناوين جنيه ولتقوليه كن واو ناونا كوانا ميونغوني ما لاما زوات وبدع الأهواء نكوتكان مصحابه الإمام أبو زرعة الرازي anasema idha raaita ar-rajula idha raaita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fa'lam annahu zindiqun وذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندنا حق والقرآن حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى لما ينهاي من قليونا الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى baghdadi rahimahullahu ta'ala في معرفة أصول علم الرواية أنا سيما الإمام الخطيب البغدادي من حكومة نهاية قد كجزء يقوانز وقراسة ميموجة نسبين تانو لك ميموجة نسبين ستة أنا سيما قم أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى أنا سيما إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق utakapomuona mtu yoyote anamtukana yoyote anamdharau yoyote katika masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahamu kwamba yeye ni mzandik fahamu kwamba yeye ni mzandik wadhalik na hilo la uzandik linadhihiri wapi anna rasula sallallahu alaihi wasallam indana haqqun kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi ni wa haki walqur'ana haqqun na qur'ani kwetu sisi ni ya haki sasa ni nani ametuletea hizi sunna nani ametutambulisha kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam ni nani aliyeipokea Qur'an kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa inma adda ilaina hadha alqur'ana was ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hakika si vingine waliotuletea walioipokea hii Qur'an na Sunna ni masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam bal huwa ayatun bayyinatun fi suduri alladhina utul ilm hizo ni aya zenye kubainisha zilizomo ndani ya vifua vya watu waliopewa ilmu watu waliohifadhi Qur'an min fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kutoka kwenye kinywa cha mtume sallallahu alaihi wasallam wakahifadhi Qur'an wakaiweka kwenye vifua vyao wao ndio waliopokea mafunzo ya Qur'an ndio waliopokea idadi ya rakaat za swala za faradhi na za sunna wakiwa mtume swalla salam wamepokea mafunzo ya mtume swalla salam kutoka nyumbani kwake swala na maisha na kila kitu kutoka nyumbani kwake mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo wao ndio ambao adda ilaina alqur'ana wassunan wao ndio ambao addau ilaina wametuletea wametupokelea sisi hii Qur'ani na Sunna hii imepokelewa na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wao ndio hamzatul wasl kama si kuwepo wao sisi tusingemjua mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا hakika si vingine hao wenye kuwatukana masahaba wanataka kuwajeruhi mashahidi wetu wale mashahidi walioshuhudia wanataka kuwajeruhi liyubtilu alkitaba wassunna ili wapate kukibatilisha kitabu na sunna waljarhu bihim aula wahum hum zanadiq na kujeruhiwa wao ndio bora zaidi wao wana haki zaidi ya kujeruhiwa kwa sababu wao ni wazandiq wao ni wazandiq kwa masahaba wa mtume sallallahu sallam wasallam lazima tuwapende na tusimame kidete kupambana dhidi ya wale ambao wanataka kuwajeruhi au wanawazungumza vibaya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala tusionyeshe mapenzi na mahaba kwa wao, mpaka waache tabia yao hiyo, mpaka waache tabia yao hiyo. Wataacha vipi? Na hii ni sehemu katika madhhabi yao na katika usuli zao. Kwa hiyo ni kuachana na madhehebu hizo. Kwa hiyo ni lazima watu wasimame kwa nguvu zote, kwa hali na mali kwa ajili ya kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuitetea dini ya Allah tabaraka wa ta'ala na mtume wake na kuwatetea masahaba wa mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam watu wanamtukana Abu Huraira wanamtukana Muawiya wanamtukana Abu Umar wanamtukana Uthman radhiyallahu ta'ala anhu bali wanamtukana Aisha wanamtukana Hafsa kwa maneno ya wazi kabisa tangu hapo tulikuwa wakiambiwa kwenye vitabu hivyo vikinukuliwa kwenye vitabu kwamba mashia kwenye vitabu vyao kwenye alkafi wasema hivi zamani watu wakinukuliwa kwenye mukhtasar tuhfat al-ithnaashariya yule shah waliuddin dahlawi amenukuu pale fulani alkafi kasema hivi utaona kama ni habari ah itawezekana vipi muislamu asema maneno kama haya lakini sasa hivi vitabu vimekuja katika miji yetu na vimefanywa tarjama kwa Kiswahili vya Kiswahili vipo vya Kiarabu vipo vya Kiingereza vipo na vipo na matusi yako wazi alafu wewe ujiita shekhe mimi sijaona ushekhe wako wa vipi hujaona wawatetea watu kumbe kuna maslahi ndani yake kwa hiyo tulabu ilmu katika ahli sunna msikubaliane na jambo kama hili dhihirisheni fadla za Qur'ani fadhila za Mtume صلى الله عليه وسلم fadhila za masahaba na watu wa kheri na ndio msimamo ambao ameuasisi na ameuelezea hapa na kuupigania Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwenye shatri hii ya kwanza ya ubeti huu, hubu sahabati kullihim li madhhabu. Alafu shatri ya pili, wa mawaddatul qurba biha atawassal. Haya kueleza inshallah kwenye darasa itakayokuja, masala ya mawaddatu alqurba, yani ahlul bait, kuwapenda ahlul bait kuwapenda ahlul bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hii itakuwa darasa yetu ya kesho insha Allah baada ya hapo tutasoma beti, beti, ubeti kamili na baada ya hapo pengine tukawa pengine tutasoma beti mbili tatu moja kwa kadiri ya masaili yatakavyokuwa kuna baadhi ya masaili tutasoma beti mbili kwa pamoja baadhi ya masaili tutasoma beti moja na mara nyingine tutasoma nusu beti kama hivi leo hubu sahabati kullihim li madhhabu ndio maudhui yetu ya leo kwa hiyo haya ndiyo madhhabu ya Sheikh Ulislami Ibn Taymiya na ndiyo madhhabu ya Ahli Sunnah wal Jamaa na kwa madhahabi haya na msimamo huu sisi tunajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotambia kwenye kitabu chake kuhusiana na masahaba wa mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam wallahu ta'ala ala wa alam wakati mwingine ukiandika andikeni kwa herufi zenye kuonekana. hivi taarifu ya zindiq? Tumeshaeleza zaidi ya mara moja kwamba zindiq ni yule ambaye amedhihirisha Uislamu na ameficha ukafiri kwa lengo la kuupiga vita Uislamu. Yana sasa huyu anaongeza, anamzidi mnafiki kwamba huyu zindiki huyu sasa yeye lengo lake si kuficha uislamu wake tu yani si kudhihirisha uislamu wake tu na kuficha ukafiri wake kama walivyokuwa wanafiki walikuwa wakificha uh, ukafiri wao ndani ya vifua vyao wakidhihirisha uislamu ili wapewe amani na uislamu kwa sababu daula ya kiislamu ina nguvu akidhihirisha kufuru atapigwa vita kwa hiyo anadhihirisha uislamu na anaficha ukafiri huku anauchukia uislamu lakini zindiki yeye anadhihirisha uislamu na anaficha ukafiri lengo lake ni kuuchimba uislamu kwa ndani kwayo ni kama mnafiki na ziada zindiq wallahu ta'ala a'lam na masaili ya masahaba baadhi ya masahaba ambao eh, dhahiri yao ilidhihirika kwamba ni masahaba alafu kuna kauli eh, mfano kama katika hadithi ya haud hata kuja kueleza insha allah katika darasa tutakayofuatia baada ya kesho tutapozungumzia masala ya, walikullihim qadrun wa fadlun sati'u au walikullihim qadrun ala wa fadailu wa lakinna as-siddiq minhum afdalu tutakuja kueleza baadhi ya masahaba ambao wamezungumzwa au baadhi ya shubuhati ambazo huletwa kuonyesha kwa mbona kama ikisemwa kwamba masahaba waadilifu, lakini kuna wengine wamesemwa hivi, wengine wamesemwa hivi, inakuwaje? Maelezo haya yatakuja insha Allah katika darasa itakayokuja baada ya darasa ya kesho. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك